Kembali cerita misteri untuk para Cimacan. dikirimkan oleh Zainal Faboli Jimaters dari Balet dengan judul The Demit Gunung Pegang. kejadian iki aku alami tanggal songolikur wulan April tahun 2010 jenengku jajang biasa dicelati karo konco koncoku waktu iku aku wis mergawe dadi editor video neng Surabaya aku duwe konco Zainal jenengi sing biasane diceluk ndul wektu iku panggon mergawiku libur aku duwe rencana mulih lan ape ngopi bareng kanca-kancaku nang Bojonegoro bengiku sekitar jam 10 adal karo ngojek sampe terminal wektu iku duitku jumlahe akeh soale bar gajian Sakwise diterne karo tukang ojek, aku terus mbayar nganggo duit gede. Tukang ojek iku kondo Wah wah mas, gak ono duit tewon ta. Aku sedino iki lagi entuk rong ojekan. Wis to Pak, ndang diejolake nang warung-warung kae lho. ngerasa tak enteni suwe banget aku banjur misuh-misuh karku Dewi soale aku yo moh keri bis sakwise tukang ojek teko aku langsung mlebu bis sing lagi lewat tapi aku lali durung ngekei upah tukang ojek soalnya aku gugup lan kesusu banget aku krungu suarane tukang ojek sing bengoki aku pas numpak bis iku aku gak weruh opo alasane yo mungkin gurung tak bayar iku mau waktu neng bis hawane wengi iku adem banget aneh penumpang neng bis iku wajahe padha putih pucet kaya dining mayit gak ono sing turu lan gak ono sing padha sepi lan aneh banget aku rasakno aneh maneh kondektur ning bis iku ngekei aku susu duit sing akeh banget ning jeruatiku mung iso ngomong ngantuk to piye kondektur iki tapi aku gak balikno susu iku soale iku tak anggap rezeki nomplok. sak wis iku aku banjur telepon kancaku oh iya aku tak telepon channel ya tak ngongkone mapak aku nang terminal halo ndol aku papak nang terminal ya yo at wis tekan ndi aku wis teko gunung pegat jombang Oke, At. Engko nek wis teko aku SMS yo. Oke, Dul. Ning perjalanan aku ngerti kedadian aneh. swara asu bau gak mandeg-mandeg lan jarang banget motor utawa kendaraan sing ketok ning dalan iku. Kadang-kadang aku krungu swara cewek nyanyi lagu lagu Jawa. Aku mermai lan mugo-mugo aku bisa turu soale aku wedi banget. Kira-kira jam rolas wengi aku tangi pokor aku mambu wangi kembang melati. Aku kaget ana cah wedok ayu nang pinggirku. kumong menengai menengahi perkara aku yo akhire aku teko terminal lagi ayah PSMS Zainal tapi dene wis ning terminal tak sawang dene nggawa sepeda motor anyar atiku lego akhire iso teko bojonegoro aku marani Zainal terus ngomong wadah, motore anyar Iya. Wes, ayo ngopi. Kangen aku karo kopine wong alun-alun. Ayo. sepi banget aneh lan aneh banget gak ono siji-siji kendaraan liwat biasanya akeh cah nom-noman sing podo cangkruan ning dalan veteran tapi wengi iku blas gak ono sepi aneh aneh banget koyok uto dedemit sak tekane Aku langsung pesen kopi susu. Adek, kopi susu kali. Gak koyok biasa nih. Bakul kopi mesti ngajak guyon aku yen lagi maru. Bakul kopi sing wis tak kenali Mung mantuk-mantuk wae. Atiku ngung grundel karo takon nang atiku dewi. Ah, alun-alun ketok sepi banget gak ono menungso siji-sijio sing ketok sing ono mung seinal kopi toko-toko ning sekitar alun-alun buka kabeh tapi gak ono menungso bias sing ketok nang toko-toko iku kanggu ngilangi rasa wedi lan merinding aku jajal ngomong karo seinal dol sedih mau ganti ya e? iya makane kok buah tertenan nih. Oh, Aku lan Zainal jengker-jengker bab modifikasi motor terus Sampai akhirnya mutus no mulih Del, aku tak turun ngomamu ya Soalnya aku kait mau ngerasa no kedadian-kedadian aneh nang kini Wadi aku ndol, ndol Ya gak popo, tapi pesenku Engkau pas nang dalan ojo pisan-pisan awakmu noleh mengguri ya Ya kok ngono, asli nana apa tuh ndol ini Weh, sojo akan takut Zainal wengiku keto aneh banget omongane aneh-aneh lan singkat-singkat tapi wis gak tak pikir nemen-nemen. paling dene lagi ono masalah aku lan senal banjur muleh, ben gak patek wedi aku jajal ter MP3 sing lagune abg tua pas aku asik ngrungokne lagu dumadakan ae lagu iku mandek terus ganti skrim lagu sing dadi ringtone tandane ono telepon masuk kamu saat kita pertama jumpa kaget kaget setengah mati tiba no Zainal sing nelpon aku padahal saiki aku lagi gonceng karo Zainal ning jero ati umum iso perasaan Sena nggak di dulur kembar ya. Sakwis sing ngono aku angkat telepon iku. Halo halo, Sopo ya iki? Lho, iki aku Zena eh sepurane ya. Aku demang keturon. Lan iki lagi tangi. Alamu nang ndi saiki? Kampret iki. Aku saiki karo awakmu, gak usah meden-medeni aku to. Sing medeni awakmu iku lho ya sapa? Aku saiki nang omah, ape budal nang terminal. Awakmu salah wong paling. Ya terus iki sapa sing gonjono aku? Lek ya opo aku ya mosok ngerti. HP tak ejek langsung. Aku mau meneng gak iso obah. Lambe ku pengen ngomong tapi gak iso soale aku sompo. Lah dalah, sinar malah dadi tengkorak. Aku mencolok teko motor soale kaget setengah mati. Ku aku iso jerit, aku mau iso jerit-jerit soale ngeri. ngeri lan wedi banget tengkorak pijek ngadeg nang dhuwur montor lan guyu aku melayu saat saadoh adoe lan bengok jalu tulung tapi percuma kutho iku gak ana penduduke sepi lan adune lan akhirnya aku ngerti ana wong wadon nang pinggir dalan aku rondo lega Lage ayar tak takoni. Lah dalam maneh wong wadon iku malah nambah awake pas ana bisa lagi wae. awake ambyar nang endi-endi wong wadon iku wong wadon ambune wangi sing ana jero bis jantungku rasane jeblok ngerti kejadian iku aku melayu maneh saat saadoh adohe sampai aku sadar kutho iki malah dadi alas gunung pegat aku pingsan semaput saking lempokku oleh melayu amarga ngeri teko kejadian iki mau sesuke aku digugah karo bocah-bocah SMA sing arep mangkat sekolah. Dheweke ngerti aku nang pinggir dalan. Akhire aku ngoncek bocah SMA iku lan jaluk diterke sampe nang dalan gedhe. Aku mulai harap numpak sepur. Pas arep tuku tiket, aku iling marang duit sing dikei kondektur Wis dek Aku njajal nang duit iku. Aneh. duit iku malah dadi suwean kain kafan sing akeh banget. Aku buak maring ngono, aku obong. Sakwise iku aku gagal menyang Bojonegoro. Wis cukup sak menehi ceritaku saka aku Zainal Fadoli Cimates dari Mbalen.